Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1301. Ugarsko-hrvatski kralj Andrija III. Mlečanin vlada već deset godina kada ga je 23. srpnja 1290. godine ostrogonski nadbiskup Lodomer okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja, od njega se očekivalo da u kraljevstvo uvede red i vlada u suradnji s velikašima i crkvom. Prethodni vladar Ladislav IV. Kumanac zadnje godine vladavine proveo u taborima poganskih kumana, noseći njihovu odjeću, poštujući njihove običaje i ratujući protiv velikaša i crkve. Andrej je pokušao uspostaviti red, svog je rođaka Borzu istjerao iz dvoraca u Bihoru, pokreni u današnjoj Rumunjskoj u kojima se utvrdio. Vođu moćne velikaške obitelji Heder porazio je s pomoć svog saveznika Alberta Habsburga. Ali sve te pobjede nisu donijele mir. Andrija je i Borzu i Hedera, nakon što ih je vojnički porazio, pustio i oni su nastavili s prkošenjem kraljevskoj vlasti. Kralj je izgubio vjernost dijela velikaša i kada je svoju majku Tomazinu Morozini imenao za hercega Slavonije. Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo s kraja 13. stoljeća nije bilo mjesto koje bi prihvatilo ženu na visokom položaju. Godine 1297. najmoćniji velikaš Matija Čak, koji je zagospodario sjeverozapadnim pokrajinama kraljevstva, otvoreno je izazvao kraljevu vlast. Stvar je još bila gora u hrvatskom dijelu kraljevstva. Tamo su velikaši, prije svega moćni Pavao Šubić, vladali kao da kralja i nema. Godine 1298. skupština koja se sastajala svake godine kako bi se ispravile nepravde nanesene u sukobima između velikaša i kralja jasno je progovorila i o popustljivostima gospodina kralja. Kako se bližio kraj 13. stoljeća, Andrija III. sve manje kontrolirao svoje kraljevstvo. Nada Klajić u knjizi Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku piše. Primjer Bana Pavla Šubića slijede i ugarski velikaši, među kojima se najviše osamostaljuje Matija Čak, potpuni gospodar Sjeverne Ugarske. Kralj se nastoji okružiti prelatima s kojima na saboru 1298. izdaje proglas o vraćanju nepravedno otetih crkvenih i kraljevih posjeda. Ni tomu da kako ne pomaže. Kako se nada i boji da će Anžuvinci pokrenuti akciju protiv njega, zamjenjuje majku s ujakom, kojeg postavlja za slavonskog hercega. Ženitbena veza između ujakovog unuka i kćeri Henrika Gisingovca trebalo je da veže ruke tome opasnom protivniku u Slavoniji. Tako je pridobiven i Henrikov brat Ivan, međutim u trenutku kad Juraj Bribirski putuje u Napolj po novog vladara, umire najprije na Andrinu veliku žalost njegova majka, a zatim i on sam a visoko svećenstvo, baruni, plemići i svi stanovnici u zemlji, piše jedan od najodanijih kraljevih prijatelja, nakon što su oplakali posljednju zlatnu grančicu koja je izrasla iz muške grane svetog plemena kralja Stjepana, iz njegova plemena i njegove krvi, razbijali su glavu gdje bi s Božjom pomoći našli novoga kralja, koji bi bio od krvi svetih kraljeva. Poslom pronalaska novog kralja već se godinama bavio Pavao Šubić, on je novog kralja našao kod napuljskih anžuvinaca, vladara Južne Italije i Sicilije. Anžuvinci su pravo na ugarsko-hrvatsko prijestolje izvodili iz činjenice da je Marija, sestra ugarsko-hrvatskog kralja Stjepana V, sina Bela IV, bila udana za napuljskog kralja Karla II. Anžuvinca. Kada je ubijen Ladislav Kumanac, kraljica Marija smatrala da je muška linija Arpadovića izumrla i da novi kralj mora doći preko nje. Prvi kandidat bio je Karlo Tel. Kada je on 1295. umro, pretendent na Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo postao je njegov sedmogodišnji sin, Karlo Robert. Nada Klajić piše. Propadanje posljednjih Arpadovića ubrzava pravo napuljskih anžuvinaca na krunu svetog Stjepana. Valja do duše istaknuti da formalno pravo samo po sebi ne bi Karlu II. ni njegovom unuku Karlu Robertu pomoglo da se domogne ugarskog prijestolja, da nisu u arpadovskim zemljama prevagnuli velikaši koji su radili oko toga da dječak ipak dođe na spomenuto prijestolje. Njihove su namjere, posve razumljivo, vrlo prozirne. Dječaka se barem neko vrijeme nije trebalo bojati kao suparnika, a ponuda s kojom se hrvatski ugarski velikaši pojavljuju u Napolju morala se dječaku oduševljenom viteškim idealima činiti zamamnom, utoliko prije što ga velikaši uvjeravaju u svoju vjernost. 14. siječnja 1301. godine Andrija III. Mlečanin umro bez muškog nasljednika. Karlo Robert je već bio na putu prema kraljevini čiju krunu trebao dobiti. Problem je bio u tome što će dječak oduševljen viteškim pričama izrasti u kralja kakvog Šubići i ostali velikaši nisu htjeli. Kada je 1301. umro Andrija III. središnje vlasti u potpunosti je nestalo. Pojavio se niz pretendenata na prijestolje. Kandidat koji je prvi istaknuo svoje pravo na krunu bio je maloljetni Karlo Robert Anžuvinac. Isprva je imao malo podržavatelja. šubići i Jugrin Ščak bili su najistaknutiji među njima. Ali Karlo je imao potporu pape Bonifacija VIII Palengel u knjizi Kraljevstvo Svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske 895. 1526. piše. U proljeće 1301. dok su vodeći baruni još oklijevali, Karlo je iznenada ušao u Ostrogon s malenom pratnjom. Izabrani nadbiskup Grgur, koji je bio papin čovjek, brzo je okrunio Karla privremenom krunom. Zbog toga se Karlo smatrao punopravnim gospodarom kraljevstva i uvijek je računao godine vladanja od toga događaja. U očima mnogih baruna papina potpora nije ni na koji način bila dobra preporuka. Oni nisu prihvatili Karlovo krunjenje. Isticali su da nije propisno izvedeno. Načelo prema kojem pravilno krunjenje mora sadržavati svetu krunu i održati se u crkvi u Stolnom Biogradu ili Sekeš Fehervaru, prvi je puta oblikovano tijekom tih godina i bit će često zazivano u budućnosti. Prema tome, vodeći baruni inzistirali su na tome da prijestolje treba popuniti izborom i oni nisu izabrali Karla, već Vaclava, sina i nasljednika Vaclava II. od Češke. Oni su mogli tvrditi da mladi princ ima nešto od krvi Arpadovića u svojim venama. Njegova prabaka je bila kćerka Bele IV. i da je on bio zaručen s Elizabetom, kćerkom Andrije III. Iako do braka na kraju nije došlo. Vaclav je imao još jednu prednost. Bio je kao i Karlo maloljetan. Prema tome, kao kralj nije predstavljao prijetnju velikašima koji bi ga izabrali na prijestolje. 27. kolova za 1301. nakon što je dječaka Vaclava Ugarsku dopratio njegov otac Vaclav, u stolnom Biogradu mladog Vaclava svetom krunom okrunio je kaločki nadbiskup. Vaclav je nakon krunjenja uzeo ime Ladislav. Velikaši koji su odabrali Vaclava za kralja nisu mladom vladaru dali niti jedan zamak. Također nisu mu dali niti malo kraljeve vlasti. Mladi Karlo se pak smjestio na posjedu Ugrinu sa Čaka u Južnoj Ugarskoj. Naravno, vrlo je brzo između pristalica dvaju vladara izbio rat u kojemu su se često mijenjale strane. Tako je moćna obitelj Heder, koja je prije 1301. podržavala Anžuvince, sada promijenila stranu i prešla Arpadovićima. U ime Arpadovića, Hederi su iskoristili bezlašće i zauzeli velika područja u Ugarskom preko Dunavlju ili Transdanubiji. Matija Čak je pak od Vaclava uspio dobiti vlast nad grofovijama Trenčin i Nitra, a onda je još osvojio i grofovije Hont, Bars i Komarno. Čak sedam baruna u tim je nemirnim vremenima uzelo titulu Palatina. Središnja vlast prestala je postojati. Mnogi su položaji, među njima i oni kraljevskog suca, bili prazni. Pal Engel piše. Na kraju je Karlo bio taj koji je pobjedio. Već u jesen 1301. na saboru u Budi, papin legat Nikola biskup Ostije uvjerio je većinu biskupa da prijeđu Karlu. Još je odlučnija bila intervencija Karlovih ujaka, Alberta Habsburga, kralja Njemačke i njegova brata Rudolfa, vojvode od Austrije. Njezin rezultat bio je da se većina baruna do početka 1304. pridružila Anžuminskoj strani. U ljetu te godine Vaclovova situacija postala je tako beznadna da ga je njegov otac zajedno s krunom vratio u Češku. U ljeto 1304. Karlo i Albert poveli su pohodu samo srce Češke. Kada je 1305. mladi Vaclav stupio na Češko prijestolje, odustao je od svih prava na Ugarsko prijestolje i prebacio ih, zajedno s kraljevskim znakovima, na svog rođaka Ota, vojvodu od Bavarske. Oto Bavarski svoje pravo na ugarsko-hrvatsko prijestolje vukao iz činjenice da je preko majke bio unuk Bela IV. Hederi, Sasi iz Transilvanije dali su mu podršku, ali to je bilo sve od podrške koju je uspio sakupiti. Uspio je i naći dva biskupa koji su ga okrunili u stolnom Biogradu 6. prosinca 1305. Ali to je bilo sve što je uspio učiniti. Putovao je svojim kraljevstvom u potrazi za pomoći. Na kraju ga je Ladislav Kan uhitio u Transilvaniji, uzeo mu krunu svetog Stjepana i onda ga poslao kući. Do svoje smrti 1312. Oto se nazivao ugarsko-hrvatskim kraljem, ali nitko ga nije uzimao za ozbiljno. Engel piše. Kad je Oto otišao, Karlo je bio nenadmašan na bojištu. Okupirao je 1306. Ostrogon i zauzeo Budu godinu kasnije. Taj grad koji je odlučno podržavao Vaclava bio je 1302. pod interdikcijom, ali su neki svećenici nastavili davati sakramente i otišli tako daleko da su ekskomunicirali papu i sve prelate koji su priznavali Karla. U lipnju 1307. Karlovi sljedbenici zauzeli su izdajom grad, mučili dva vijećnika do smrti i ostavili buntovne svećenike da skončaju u zatvoru. Sudac je zamijenjen kraljevskim guvernerom i Buda neće povratiti svoj samoupravni status sve do 1346. Nakon te zadnje pobjede uslijedila je 10. listopada 1307. skupština na polju Rakoš, gdje su Amadeu Saba, Jakov Borsa, Ugrinu Ščak i neki drugi velikaši svečano proglasili Karla za zakonitog vladara. U proljeće 1308. Karlo Robert dobio je dodatnu pomoć. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo došao je kardinal Gentile de Montefiore, legat pape Klementa V, koji je što molbama, što prijetnjama natjerao Hedere i Matiju Čaka da priznaju Karla Anžuvinca za zakonitog vladara. Godine rata završene su 27. kolovoza kada se Karlo po treći puta krunio za ugarsko-hrvatskog kralja. Taj treći put zadovoljeni su svi uvjeti za zakonito krunjenje. Kada je Karlo Robert iz kuće Anžuh konačno postao ugarsko-hrvatski kralj, većina velikaša, uključujući i one poput Šubića, koji su bili ključni u njegovom dolasku u ugarsko-hrvatsko kraljevstvo, nije smatrala da će se nešto bitno promijeniti u tom kraljevstvu. Razdoblje bezvlašća u kojemu nitko nije bio siguran bilo je gotovo, ali ostale tradicije kraljevstva nisu se trebale mijenjati. Međutim, velikaši su vrlo brzo shvatili da se sprema velika promjena. Prvo, Dječak koji je bio oduševljen viteškim pričama postao je vladar iskusan u borbi. Drugo, Karlo je bio iz kuće Anžu, a ona je posve drugačije gledala na ulogu kralja. On nije prvi među jednakima, on je gospodar svih u kraljevstvu. Neće proći dugo vremena i mnogi će velikaši zažaliti što su ponudili prijestolje Karlu Robertu. Godine 1322. Šubići koji su dopratili dječaka Karla u kraljevstvo u bici kod blizne doživjet će poraz od Karla, kralja. Govori doktor Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Dakle, Ugarsko, pa onda i Hrvatsko plenstvo naviklo je poglavito nakon razdoblja vladavine Andrije II, dakle to su 20. i 30. godine 13. stoljeća, naviklo je na jedan niz razmjerno slabih vladara gdje je bilo pojedinih bljeskova kao što je Bela IV, dakle konkretno sin Andrije II, koji će biti jači vladari, ali koji su opet morali vladati na način dogovora sa plenstvom. Međutim, vladar iz kuće Anžuvinaca je sasvim drugačiji. On je navikao u principu na onaj princip koji bi trebao vladati unutar srednjovjekovne dakle Europe, zapadne Europe, a to da je sve nad zemljom i pod zemljom kraljevo. Da je sve povinovano kralju i svi koji imaju neke privilegije u osnovi ti privilegiji su došli izravno od kralja, kralja kao božeg pomazenika. Shodno tome, kada će se 20. godina uspjeti Karlo Robert učvrstiti e, svoju poziciju u Ugrskoj, u potpunosti on će početi pomalo provoditi upravo tu ideju distribucije kraljevske vlasti na prostoru čitavog kraljevstva i to će tek uspjeti njegov sin u potpunosti ostvariti, a to je dakle jedan program gdje vladar smatra da je sve, sve unutar kraljevstva njegovo, sve je njegovo pravo. Shodno tome onda će on početi izdavati, a njegov sin onda će tome nastaviti, jedan čitav niz novih isprava s kojima će pokušati nanovo urediti odnose između kralja i svojih podanika upravo taj jedan proces gdje je vladarska kuća pokušava iznova urediti te odnose, osigurao je današnjim povjesničarima jedan dobar, velik komad dakle sačuvane arhivske građe putem koje mi možemo shvatiti na koji način je djelovala Anžuvijska kuća i kako je htjela provesti neku politiku, a onda iz tih izvora, a onda i reakcije plemstva koja nam nije ostala u potpunosti sačuvana u, u postojećim izvorima, vidjeti kakva je bila situacija prije toga i recimo ta bitka kod Blizne, to jest taj prvi pad Šubića, jest jedan od pokazatelja koji nam govori o tome što je kralj htio, a kako su stvari prije toga izgledale. U rujnu 1204. umro je ugarsko-hrvatski kralj Emerik. Prije smrti dao je za kralja okruniti trogodišnjeg sina Ladislava kao Ladislava III. Za regenta maloljetnom sinu postavio svog brata Andriju. Ali brat nije namjeravao služiti trogodišnje dijete. Emerikova udovica Konstanca od Aragona vidjela je opasnost za sina Ladislava i pobigla je u Austriju. Tamo je u svibnju 1205. umro Ladislav i krunu je uzeo Andrija koji je vladao kao Andrija II. On imao velike planove kako kako unutarnjoj, tako i vanjskoj politici, a obvezivalo ga je obećanje Bele III, njegovog oca, da će ugarsko-hrvatski vladar otići u križarski pohod u svetu zemlju. Najveća ambicija bila mu je da zasjedne na prijestolje tek stvorenog latinskog carstva u Carigradu. Za ostvarenje svih tih ambicija trebalo imati vojske i novaca, a Andrej je u tome oskudjevao. Ta oskudica natjerala je Andriju da bude inovativan. On je stvorio nove institucije, Njihova srž bila je dodjeljivanje zemlje za vječno. Takav način dodjeljivanja zemlje bio u suprotnosti s načelom da se zemlja daje u zamjenu za vojničku službu. Ta se zemlja nakon smrti Bazala vraćala vladaru, ali kako to piše Nada Klajić, to se načelo više i nije poštovalo. Andrija je, pored davanja zemlje za vječno, pokušao je promijeniti način na koji plemić služi u kraljevoj vojsci. U zamjenu za davanje zemlje za vječno, Andrija je tražio vojničku službu od svih plemića. Cilj svih tih reformi ovako pisuje Paul Engel. Cilj novih institucija čini se da je bio modernizacija vojske. Vjeruje se da je Andrija pokušao na ovaj način uvesti oblik feudalne službe kako bi stvorio za sebe vojsku sastavljenu od vitezova na konjima. To je bilo nešto što mu je prije i kako trebalo. Uistinu, od onih kojima je dano puno zemlje, očekivalo se da budu na raspoloženju kralju kada god je to nužno. Taj kratkotrajni feudalizam neće preživjeti. Andrijine inovacije dovele su do pobune plemića koja je rezultirala zlatnom bulom, kraljevskom ispravom donesenom 1222. Tom zlatnom bulom razgraničena su prava kralja i plemstva. Ukratko, njome je ograničena vlast vladara. Zlatna bula iz 1221. godine ima 31 članak, počinje člankom u kojem se vladar obvezuje da svake godine na blagdan svetog kralja Stjepana 26. kolovoza u Stolnom Biogradu održi sud na kojemu će svaki plemić moći iznijeti svoje pritužbe. Među 31 člankom Zlatne bule je i ovaj. Ako kralj ushtjedne vojsku izvan države povesti, ne moraju s njim poći servijenti, osim na njegov trošak a poslije povratka neka ih ne globi zato što nijesu bili u vojsi. Ako pak na zemlju udari vojska neprijateljska, moraju svi skupa poći. Isto tako, kada ushtjednemo voditi rat izvan zemlje i krenemo s vojskom, moraju s nama o našem trošku ići svi oni koji imadu koju županiju. Ugarski dio hrvatskih plemića, zlatna bula vrijedila je u Slavoniji, ali ne i u Hrvatskoj i Dalmaciji, smatrao je zlatnu bulu temeljem svojih prava i očekivao je od ugarsko-hrvatskog vladara da se poštuju njezine odredbe. Karlu Robertu važnija je bila izgradnja njegove vlasti. Karlo Robert je odgojen dakle, na Nažuljskom dvoru u smislu sva zemlje u kraljestvu je kraljeva i sva prava koja neko ima unutar kraljestva došla su od samog kralja. Shodno tome, kada uspjeva dakle dobiti određene čvrste pozicije unutar kraljestva, on pokušava dakle provesti taj princip da je kralj prije svih. On nije samo, kao što je to recimo situacija bila od doba Andreju, da je kralj samo princeps prvi među jednakima, Karlo Robert pokušava se nametnuti ono, dakle, on je kralj, on je dominus, on je gospodar svega. I svako tko se opire tako nečemu, će naravno biti, ukoliko e, sam ne povine glavu pred vladarom, biti će vojno uništen. Ili, kao što je situacija bila, dakle, konkretno u Ugarskoj, kada imamo problem, dakle, sa velikim ugarskim velikašom Matijom Čakom, koji se nikako nije htio pokoriti, kraj će pričekati da dakle oponent umre i nakon toga će sprovesti opet svoju volju. A shodno tome, imajući dakle tu ideju kraljevske vlasti, dakle da je sve kraljevo, u trenutku kada kralj će imati dovoljno vojne snage, on će dakle se okrenuti i protiv svojih vlastitih saveznika. To se već vrlo jasno može recimo vidjeti u situaciji odnosa i prema ne samo Šubićima nego i prema Babonićima koji u trenutku kada će se opirati kraljevskoj vlasti, a to je već i prije nego što, što će kralj imati dovoljno snage, dakle prebaci svoje snage e, dakle južno od gvozda, onda će ratovati protiv Babonića i koristit će samoga mladena dakle u tim ratovima protiv Babonića, to jest sukobima gdje će Babonići pokušati dakle instrumentalizirati Kurjakoviće i, i još neke druge rodove na području Hrvatske, dakle govorimo o 1316. i 17. da bi onda u trenutku kada stekne dovoljno moći, kraj će se okrenuti protiv svog, svog saveznika. I to nije ništa neobično za politiku anžuvinaca gdje će oni uzizati pojedine rodove da bi ih potom samo spuštali dole ukoliko bi se oni osilili, to jest ukoliko ne bi bespogovorno slušali i e, izvršavali kraljeve naredbe i slušali kraljeve želje kao takve. A sami Šubići zasigurno nisu bili ti koji će se vrlo lako povinovati. Pogotovo što su dakle imali realnu moć na uistinu širokom prostoru od juga gvozda pa sve do dakle gotovo neretve. Bribirska županija, temelj moći Šubića, prvi se puta spominje u 11. stoljeću i to u dijelu bizanskog cara Konstantina VII Porfirogeneta. Prve osobe koje se mogu dovesti u vezu sa Šubićima spominju se stoljeće nakon prvog spomena županije kojom su vladali. Prvi poznati bribirski župan je Budec i on je postelnik kralja Petra Krešimira IV. Veza s kraljevskim dvorom ukazuje da je župan Budec bio moćan čovjek. Prvo ime roda u to doba bilo je vjerojatno Bribirščići. Rod Šubića Bribirski genealoški se može pratiti od Bogdanca, koji se od oko 1160. godine spominje kao čovjek Bana Beloša. Bogdančev sin Miroslav bio je član pratnje Vojvode Rogerija, kao i pratnje kneza Maura, kojeg je ugarsko-hrvatski kralj Bela III. poslao u Hrvatsku kako bi obnovio vlast Arpadovića. Miroslav je knezu pružio i vojnu pomoć. Na prijelazu iz 12. u 13. stoljeće bribirski šubići počeli su se širiti na teritoriji izvan Bribirske županije. Godine 1201. Miroslavo brat Grgur postao je kninski biskup a Vučina je početkom 13. stoljeća postao prvi šubić koji je zadobio položaj u dalmatinskim gradovima. On je postao knez Trogira, a kasnije i potestat Splita. U 13. stoljeću dogodio se i prvi zabilježeni sukob unutar roda. Damir Karbić u članku Šubić i Bribirski do gubitka nasljedne banske časti piše. Prvi sukob među članovima roda između Višena i Grgura buknuo je 1222. godine. Iako postoji opširan i vjerodostojan opis tih događaja koji je napisao splitski arhiđakon Toma, vrlo je malo poznato o njegovim uzrocima i uključenim stranama. Sigurno je da je Grgur držao sam Bribir u svojoj vlasti. Nesigurno je na čijoj strani u sukobu bila većina srodnika. Toma jedino kaže da se Višenova strana činila jačom, no niti to ne dokazuje da je većina bila na njegovoj strani. Višen se tada mogao pouzdavati u snagu koja je dolazila od njegova držanja Zvonigrada i Splita. Nakon niza manjih sukoba Višen je pokušao ostvariti svoju prednost i preoteti Bribir silom 1223. ali je bio poražen od Grgura i njegovih pristaša te zarobljen. Iako je Višen molio Grgura da mu poštedi život, Grgur ga je osobno ubio mačem. Prema kroničaru, tada je rekao da je Višen zaslužio takvu milost, budući da ga je već dugo vremena izazivao kao neprijatelj. Čini se da je taj čin zgranuo suvremenike, ali je njime Grgur uspio učvrstiti svoj položaj u Bribiru i izvan njega. Pravi cilj za koji su se Grgur i Višen borili također nije jasan. Očevidno je da je za njih imao veliku važnost kad se nisu libili napasti glavno rodovsko sjedište, a čak i ubiti za njega. Ali je vrlo teško reći što je on u stvarnosti bio. Povjesničari su pretpostavili da su se borili za vodstvo roda. To može, ali i ne mora nužno biti istinito. Sukobi među Šubićima neće biti rijetkost. Do novih sukova došlo je nakon smrti Grgurova brata Stjepana, kada su se sukobili Grgorov sin Marko i Stjepanov sin Stjepko. Otvoreni sukob između ta dva Šubića izbio je oko 1247. Sukob je završio nagodbom, ali čini se da je Stjepko bolje prošao, jer se nakon nagodbe Marko ne spominje više u izvorima, a njegovi potomci ne igraju veću ulogu u povijesti Šubića sve do pada Mladena drugog nakon poraza u bici blizne. Stjepka je na čelu roda Šubića naslijedio njegov najstariji sin Pavao, koji je rođen oko 1245. godine. S Pavlom Šubićem počinje uspon tog roda do statusa najjače velikaške obitelji južno od Gvozda. Pavo Šubić kada umire 1312. godine u petom mjesecu, on umire usred ratnih operacija za, na osnovi zaokruživanja tog dominija kojeg je dakle e, on zamislio. Naime, 1310 kada još Karlo Robert nije ni blizu situacije da bi mogao dakle efektivnije djelovati na prostoru Hrvatskog kraljevstva, Pavle Šubić pokreće aktivnosti oko zauzimanja Zadra. Naime, Zadar je jako važan kao plovidbena luka, važan je zbog svog zaleđa, velikog golemog distrikta i gospodarskog potencijala kao takvog i on je važan ne samo dakle Šubićima, nego je važan dakle i mlečanima. A onda posredno tome je i važan i ugarskoj kruni, jer ukoliko Zadar drži netko osim kraljevske glave, to je jedan destabilizirajući faktor gotovo u središtu samog dakle Hrvatskog kraljestva kao tako. Pa dakle Pavo Šubić pokušava od 1310. zagospodariti Zadrom, 1311 nije su sasvim jasne okolnosti, ali očigledno da Pavo Šubić ima tu prste oko dizanja pobune, jer zadrani dižu bunu, da bi u trenutku kada je ta buna bila nažalost ugušena. Pavao Šubić tijekom tih pregovora gdje je Zadar trebao dobiti povoljnije uvjete suvereniteta pod Venecijom, umire i nasljeđuje ga njegov sin, najstariji sin, Mladen drugi. Mladen drugi, Čak evo i Miha Madijev koji se vrlo negativno o njemu izražava, dakle onako gotovo sa visoka, veseli se njegovoj nesreći, ipak priznaje da je Mladen bio vrlo obrazovana osoba. Priznaje da je čitao svakodnevno Bibliju, ali kaže on nije se držao. Mladen drugi ne samo da je dakle naslijedio oca na banskoj časti u Hrvatskoj, on je ga je naslijedio i banat Bosne, ali i titulu gospodara čitaje Bosne. Šubići kao rod, dakle oni su vladali sam Mladen drugi je bio na čelu roda, ali oni kao rod su vladali i dalmatinskim gradovima. Recimo njegov brat Pavao drugi je bio u Trogiru knez, a Juraj je pak bio u, u Skradinu i Šibeniku knez. I oni kontroliraju dakle od obalnog pojasa pa sve duboko, dakle duboko u prostor Bosne, pa sve do južno do Gvozda, pa onda i Hercegovinu, čitav taj prostor kontroliraju. Međutim, ono što je očigledno, sam Mladen ne samo da je bio dakle pametan i e, obrazovan, ali je bio očigledno i previše tašt. Mladen drugi rođen je oko 1275. godine. Godine 1305. njegov otac, moćni Pavao Šubić, postavio ga je za bana Bosne. Povod sukoba između Pavla Šubića i bosanskog bana Stjepana Kotromana ne zna se pouzdano, ali povod za sukob možda je bilo i pitanje priznavanja vlasti mladog Karla Roberta. Pavao je svoju vojsku poveo i protiv Huma, današnje Hercegovine, jer je njezin vladar bio saveznik bosanskog bana. U ratu su Pavlove trupe došle do onogošta, današnjeg Nikšića. Rat u Bosni koštao je Šubiće. Nakon sklapanja mira 1304. u Bosni je ubijen Mladen prvi, brat Pavla Šubića. Nakon toga Pavao je ponovno svoju vojsku poveo u Bosnu i na kraju do veljače 1305. ponovno je tamo uspostavio svoju vlast. Sada je za Bana Bosne postavio svog sina Mladena II. Bio je to prvi značajni položaj Mladena II. Šubića, kojeg će kod blizne poraziti Karlo Robert. Šest godina nakon stjecanja titule bosanskog bana, Mladen II. dobit će i titulu gospodar Dalmacije. Njegov otac Pavao, s kojim je počeo vrtoglavi uspon roda Šubića, umriće 1312. Godine 1322. Mladen II. ući će u sukob s dalmatinskim gradovima. Godine gospodnje 1322. mjeseca siječnja, dana 16. Šibenski i trogirski građani sklopiše među savez protiv bana Mladena i njegove braće, predajući sebe i svoje gradove u zaštitu mletačkoj komuni i njenoj vlasti. Kada je ban Mladen čuo za pobunu gradova, to jest Šibenika i Trogira, silno se uznemiri i dođe sa svojom vojskom pred Šibenik, gdje ostade mjesec dana pustošeći Šibensko polje i mnoge njihove svojine, sjekući stabla i vinograde, te navaljajući na taj grad. Ali uviđajući da nikako ne može postići prevlast nad gradom, niti građane iz njega istjerati, pošalje po sinove Helija, braću Kosinu, naime po Saracena, Mihajla i Helija, brat njihov Kosa bijaše naime umro u tamnici gospodina Bana Mladena. Njih isti gospodin Ban dade mačem pogubiti na spomenutom polju. Pošto je Šibensko polje opustošio, dođe sa svojom vojskom u Trogirsko polje da ga pustoši, te ga stade djelomično pustošiti. Ove je redke napisao splitski plemić Miha Madijev. On je u svom dijelu o podvizima rimskih careva i papa opisao i borbe između bribirskih šubića i dalmatinskih gradova. Miha Madijev, koji je rođen oko 1284. obnašao je sudačke i upravne dužnosti u Splitu i zalagao se za samostalnost tog grada od vladara zaleđa. Zato i ne čudi prikaz načina na koji je Mladen drugi Šubić pokušao primiriti građane Šibenika i Trogira. Sve se to poklapa i sa jednim za njega nesretnim razdobljem, a to je razdoblje, taj kraj 13. početak 14. stoljeća ne samo da je razdoblje kada se e, vode borbe za novo, dakle, za novu dinastiju koja će, koja, dakle, za novog vladara koji će zavladati Ugarsko-Hrvatski krajstvo, to je razdoblje kada se uzdižu dalmatijske komune, kada se općenito na ovim prostorima uzdiže niže plemstvo. I ono što se događa u gradovima je to da plemstvo u gradovima počinje zahtijevati na neki način vlastitu autonomiju. I više im ne odgovara to da im glavni upravitelj, da im knezovi budu gospodari zaleđa, nego žele vlastitu dakle, unutarnju autonomiju i to je, se s jedne strane odražava i kroz onu priču koja se u historiografiji najčešće naziva proces zatvaranja vijeća, donošenje i kodifikacije, dakle donosi se čitav niz statuta od kasnog 13. stoljeća pa sve do, dakle, do negdje 30. i 40. godina 14. stoljeća, sve te dalmatinske komune donose svoje nekakve statute koji u principu odražavaju dakle samosvijest plemstva unutar tih gradova, koje se zbog različitih opet interesa onda nađe u sukobu sa tim gospodarima zaleđa, ako ništa drugo, zbog distribucije moći i odlučivanja kome će se dobiti, koja dakle proizlazi iz posredničke trgovine u tim gradovima, kome će taj novac, to je najveći dio kolača ići. S druge strane, niže plemstvo, koje je također pod tim šubićima, želi također napredovati. Međutim, Šubići ih koči u tome. Nije, nije to plemstvo nesvjesno da novi kralj želi nove odnose. Oni žele izravni dodir sa kraljem u smislu dakle dobivanja tih privilegija i stvaranja dakle nekakvih vlastitih malih kneštava, Šubići to su sprežu. I taj nesretna kombinacija, dakle, želja u novim političkim okolnostima, želja tog nižeg plemstva i želja dalmatinskih gradova, plus imamo dakle tu i Veneciju kao vanjski faktor koji opet pokušava izvršiti kontrolu nad istočno najgradskom obalom, opet za vlastite ciljeve, pa onda ponekad podilazi tim dalmatinskim gradovima u smislu mi ćemo osigurati autonomiju, zaštitit ćemo se od ovih nasilnika iz, iz zaleđa, pa onda tu naravno se, se stvara dodatna komplikacija. Mladen sa svojim arogantnim stavom koji je pokazao kroz nekoliko puta, recimo kada se prvi put Trogir pobunio 1315. odmah je on to zatvorio, te ljude udario velike globe na, na, na Trogir, iako nije bio toliko nasilan kao što će četiri godine kasnije biti kada se pobune i Trogir i Šibenik zajedno. Tako da njegov nezgodan karakter plus činjenica novih, dakle, i gospodarskih i političkih i društvenih okolnosti biti će ključ propasti samog Mladena. Karlo Robert isprava je pokušao vladati u suradnji s velikašima, ali to se pokazalo nemogućim. Prvo velikaši su smatrali da kralj njima duguje zahvalnost, a ne oni njemu. Kao stranac koji je došao iz Napulja, trebao je poštovati običaje kraljevine čiju je krunu dobio. Drugo, sam Karlo nije namjeravao biti igračka. Njegovo shvaćanje kraljeve vlasti bilo je posve drugačije od shvaćanja većine velikaša. U srži sukoba bili su Karlovi zahtjevi da se sve crkvene i kraljevske zemlje, otete od velikaša za vrijeme nereda i građanskog rata, vrate izvornim vlasnicima, te da velikaši u pokrajinama kojima vladaju prestanu siliti plemiće da uđu u njihovu službu. Sukob kralja i velikaša počeće odmah nakon krunjenja i potrajeće sve do 1323. godine. Paul Engel piše. Dugi niz sukoba počeo je ratom protiv Matije Čaka. Bivši palatin podvrgnuo se kralju uz puno oklijevanja i nije prisustvovao krunjenju. Kasnije je odbio pristati na kraljeve zahtjeve. U proljeće 1311. Karlo je Mati oduzeo službu magistera Tavarnikoruma, dao je da ga ekskomunicira kardinal Gentile i nakon toga krenuo u rat s njime. Ratište se prebacilo u sjeveroistočnu Ugarsku, gdje je Amadeus Saba poginuo u pobuni koja je izbila u Košicama u rujnu 1311. Karlo je vidio prigodu za dobitak i krenuo je zauzeti Amadeusovu pokrajinu, ali pokojnikovi sinovi obratili su se za pomoć Mati i Čaku. Matija je poslao veliku vojsku u opsadu Košica i protiv te vojske Karlo 15. lipnja 1312. vodio svoju prvu bitku kod Roshanovca, istočno od Košica. Prema suvremeniku, nijedna bitka tako krvava nije se održala u kraljevini još od vremena Mongola i iako je više ljudi palo na kraljevoj strani, on je odnio slavnu pobjedu. Bitka kod Roshanovca bila je znak da velikaši imaju posla s odlučnim i sposobnim vladarom. Sljedeće 1313. godine Karlo je sklopio saveze sa susjednim vladarima Fridrikom III. od Austrije i Ivanom Luksemburškim, novim kraljem Češke. Na skupštini održanoj 1314. velikaši su se otvoreno suprostavili Karlu. On ih je proglasio pobunjenicima. Ključni dio rata počeo je 1317. Paul Engel piše. Borbe su još trajale na zapadu protiv Hedera, kada su Palatin Jakov Borsa, znani kao Kopas, i njegova braća odbacili sporazum potpisan 1315. i ušli u savez s Petrom, Petenjovim sinom, kojemu je sam Karlo dao upravu Abauja i Zemplina. Rečeno je da su planirali dati prijestolje jednom od ruskih prinčeva u Galiciji. U međuvremenu Uroš II. kralj Srbije napao je Srijem, Karlo se okrenuo protiv Uroša i, nakon što je prešao smrznutu savu, zauzeo je dvorac u Mačvi. Do njegova povratka njegovi pobočnici su oko ožujka 1317. pored Debrecina potirali Kopasa i zauzeli pobunjeničke dvorce u sjevernoj i istočnoj Ugarskoj. U lipnju je Karlo osobno vodio opsadu Adriana, Kopasove rezidencije. Nakon njegova pada Kopas se zatvorio u svoj dvorac u Šojmi, u duboko u šumi, ali kraljevska vojska glađu ga je prisilila na predaju i on je kralju odveden u okovima. Karlo je Ugarsku konačno primirio 1321. kada je Matija Čak, koji se utvrdio u gotovo neosvojivim dvorcima oko rijeke Vah, umro bez muškog nasljednika. Kraljevska vojska onda je zauzela jedan po jedan dvorac. Trenčin se predao samom Karlu. Kada je završeno podvrgavanje Ugarske, došao je red na hrvatski dio kraljevstva. Osim toga njemu će se dogoditi i jedan vojni gaf, uključit će se dakle, u nekakva ratovanja na području tadašnjeg kuma, današnje Hercegovine, sa tadašnjim e, raškim srpskim vladarom, gdje će njegov jedan od braća biti zarobljen, Grgur, jedan od mlađe braće, pa će onda sam Mladen morat popustiti, što će onda biti pokazatelj plemstvu da je on popustljiv, nije toliko jak da ima slabu točku, plus toga na prostoru Bosne, nakon što su Šubići e, početkom 14. stoljeća, konkretno 1302. zagospodarili Bosnu, 1304. već će biti prva pobuna, kada će stric mladena drugog, mladen prvi biti ubijen, pa će se opet događat će se različita previranja na području Bosne, pa će 1318. mladen popustiti i prema onome što izvori nazivaju krivovjercima, to su dakle crkva bosanska, a očigledno, iako izvori baš nisu sasvim jasni u tome, očigledno će dio izravne upravljačke vlasti prepustiti Stjepanu Kotromaniću, Stjepanu drugu Kotromaniću, dakle neće onog Stjepana Kotromana kojeg je otac Mladena drugog prognao, tako da će u principu s jedne strane imati jedan niz slabijih vojnih uspjeha u kombinaciji sa dakle novom političkom, gospodarskom i društvenom situacijom i svojim nezgodnim karakterom dovešće do toga da će se 1300 21. na 22. protiv njega složiti jedna široka koalicija koja će uključivati i vanjske faktore kao što je to Venecija i gradove koji su mu dotad bili gotovo pa apsolutno lojalni kao što je to Šibenik i koje su u krajnjoj liniji i Šubići i zadužili, plus Trogir, čak i njegov brat koji je upravitelj Trogira Pavao II, će se udružiti tu koaliciju u kojoj će se onda priključiti dio hrvatskog plensta kao što su Nelipčići, to je konkretno knez Nelipac, Kurjakovići, Mihovilići iz okolice Livna, pa će se na to priključiti dakle i Kotromanići, a čak i Branivojevići iz Trebinja, dakle će se uključiti u tu široku koaliciju na koju će onda nakon što se takva dakle nemir stvori na tom širokom prostoru vladavine Šubića, to će svrnuti pozornost i samog kralja Karla Roberta, koji će onda poslati tadašnjeg slavonskog bana Ivana Babonića da riješi situaciju i nakon dvije bitke, jedna koja će se dogoditi u zaleđu e, Šibenika, a potom iduća na području koje se u izvorima naziva bliska, to je blizna, Mladen Šubić će se naći u potpunosti vojno slomljen. Samo jedan izvor konkretno govori o tome, a to je dakle već spomenuta kronika Mihe Madijeva, u kojoj dakle on govori da je kod mjesta bliska dakle se vojska Bana Babonića zajedno sa drugim plemstvom, s Šibenčanima i Trogiranima sukobila sa Mladenom kojem je, što je sad jako zanimljivo, jer to je najstariji spomen Vlaha u hrvatskim srednjovjekovnim izvorima, dakle mladenom kojem su pomogli poljičani i vlasi, što onda govori o tome gdje se nalazila nekakva jezgra moći samoga, samog Bana Mladena, dakle su se sukobili, nakon čega je Ban Mladen morao pobjeći jer je bio u potpunosti slomen prema poljicima i sakrio se u klisu. kada je kod bliske današnje blizne 1322. vojska kralja Karla Roberta porazila vojsku bana Mladena II. Šubića, dio ljudi pod Mladenom vlašću bio je oduševljen. O tom oduševljenju najbolje govore reci koje je napisao splitski plemić Miha Madijev. Gdje je dakle bane mladene tvoja moć, zbog koje nisi nimalo cijenio sve kraljeve svijeta, gdje je tvoja uznositost kojom si prezirao štovanje Boga i crkvu katoličku kad si postavljao biskupe, opate i predstojnice ženskih samostana? Gdje je tvoja bahatost kojom si pljačkao i siromašio gradove u Dalmaciji i Hrvatskoj, voljne živjeti u miru i ostati po tvojom vlašću? Gdje je tvoje rasuđivanje prema kojem si volio slušati smutljivce nego dobre savjetnike? Običavao si često čitati Bibliju, ali se nisi držao njezinih riječi. Zbog toga te Bog kažnjava oduzimajući državinu. Miha Madijev je naravno pristran. Šubići pa ni Mladen drugi nisu bili takvi silnici kakvima ih je on opisivao, ali sigurno su bili moćni velikaši koji su si dopuštali ono što si manji plemić nije mogao dopustiti. Dobar dio ljudi koji su ih slijedili i priznavali njihovu vlast to su činili zbog njihove moći. Kako to piše Nada Klajić, kada se Mladenova stolica počela ljuljati, svi ti sljedbenici Kurjakovići, Stipanići i ostali pomažu Mladenovim neprijateljima da ga sasvim sruše. Prema Nadi Klajić, velikaška želja za vlašću, a ne Mladenova zloupotreba banskog položaja, glavni je razlog propasti Mladena Šubića. Pored toga, kako to piše Nada Klajić, svaka oligarhijska vlast, pa i ona bribiraca, guši pokušaj društva za napretkom. Sve je to koštalo bribirce. Brod Šubića sa ovim dakle porazom kod e, bliske ili blizne definitivno će biti uzdrman. Poglavito zato što će sami članovi u samom vrhu dakle roda, kao što je mlađi brat mlade na drugo Pavao drugi, biti će na strani protiv roda. Međutim, Čak i u trenutku kada je izgubio bitku i kad se morao povući, Mladen očigledno nije to smatrao krajem svijeta. Jer nakon što se povlači u Klis, on šalje svog brata, Jurija II, kralju. Naime, bitka se događa negdje krajem osmog, početkom devetog mjeseca. U devetom mjesecu dolazi kralj u Knin i saziva sabor. Sakuplja se plemstvo, sabor je trajao nekoliko dana i vidi se iz isprava koje su dane da je većina plemstva koja tamo je pristupila tražila potvrde za svoje ranija, dakle ranije posjede, pa je kralj dakle uspostavljao upravo ove nove odnose kako je htio dakle napraviti dakle novi odnos između kralja i plemstva dijeliti nove, nove privilegije. Jednako tako dodijeljene su i neke privilegije i gradovima kao što je Šibenik ili Trogir i Juraj tamo dolazi sa molbom da kralj primi mladena i da mu oprosti to što se sukobio dakle u principu sa banskom vojskom, dakle Ivana Babunića. Ivan Babonić u tom trenutku više nije uopće na području Hrvatskog krajstva, on je već početkom deset mjeseca zabilježen da se nalazi u Zagrebu. Kralj kaže da u redu je primit ću ga, razgovarat ćemo prijateljski, međutim kada je došao biva zarobljen. Dakle, kraj zarobljava mladena, neki historiografi interpretiraju izvore na način da je u principu kralj Vidjevši koliko je nezadovoljstvo plensta, uzeo mladena sa sobom i poveo ga u Ugarsku da se ne bi kao veće zlo dogodilo. Međutim, činjenica je da nakon toga mi o mladenu ne znamo ništa sve do 1341. to je streće kada on pod vrlo nejasnim okolnostima nestaje sa povijesne scene. No to nije značilo kraj roda, to je samo značilo dakle urušavanje te velike moći koju su oni imali. Jer naime Juraj nakon toga je normalno nastavlja vladati u pojedinim gradovima i na posjedima kojima je i do tada vladao. Njegov sin, Mladen III, bit će jedan od upravitelja Trogira i on će umrijeti, dakle tijekom Velike četrdeset 1348. godine i time će se dio loze, dakle Mladena druga i Jurija druga ugasti, međutim one Pavle to je spavao drugi, njegova djeca će nastaviti živjeti. U jednom trenutku će se njihov jedan od ključnih posjeda Ostrovica biti zamijenjen za Zrin i oni će kao Zrinski nastaviti duboko u rani novi vijek egzistirati i ponovo postati jedan od ključnih rodova za rani novi vijek Hrvatske. Karlo Robert došao je u kraljevstvo kao dječak. U skoro dva desetljeća dugom ratu on se uspio nametnuti kao vladar. Njegova pobjeda nad velikašima bila je tako temeljita da do kraja svoje vladavine Karlo je umro 16. srpnja 1342. godine u 54. godini života nije imao poteškoća u očuvanju svoje vlasti. Velikaši koji su se pobunili protiv njega i usporili mu krunu bili su mrtvi ili u progonstvu. Njihovi dvorci u rukama kralju vjerni sljedbenika. Jedino su dvije obitelji, Babonići i Hederi, bili dovoljno jaki da kralju mogu napraviti poteškoće, ali njihove su sve poteze lako mogli zaustaviti kralju vjerni ljudi koji su upravljali kraljevstvom. Prva pobuna tih jedinih preostalih moćnih obitelji došla je 1327. Ugušili su je Ban Slavonje, Mić Akoš i kraljevski sudac Aleksandar Kočki – na kraju 1339. jedna grana Hedera otišla je u Austriju, a ona koja je ostala u Ugarsko-Hrvatskom kraljevstvu potpuno se predala vlasti kralja Karla Anžuinca. Pobjeda dječaka koji je postao kralj bila je tada potpuna, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Karlo Robert dolazi kao dječak i svi od plemića koji ga dovode, dakle ta proanžuvinska stranka smatra da će da imaju rukama kralja s kojim će lako moći upravljati. Međutim, tijekom tih dugih godina borbe za vlast, za krunu i za u potpunosti legitimno dakle, upravljanje Ugarsko-Hrvatskim kraljestvom, jer naime treba um, imati na umu da će se Karlo Robert jedan do rijetkih vladara koji će se čak tri puta kruniti dakle za vladara jedne te iste kraljevine i tek treći put 1310. će uspjeti ispuniti sva tri uvjeta da, da bi ta vlast bila u potpunosti legitimna i da niko od protivnika ne može mu spočitavati neke formalne razloge nevaljalosti te vlasti. On će se tijekom tih borbi, a naravno usko u svezi sa njegovim osnovnim dakle tim e, obrazovanjem i vjerom u to da je kralj apsolutni vladar dakle na području svog kraljestva, prometnuti od osobe za koju su smatrali da će lako se s njim, s njim upravljati i dakle imati sad će možda ružno zvučiti, ali kao potrčka koji će dakle ispunjavati želje miskog plensta, dobili su jednog čvrstog vladara koji je do 20. godina 14. stoljeća uspio uvesti red u Ugarsku, a potom je počeo uvoditi i red na hrvatske prostore, što će njegov sin Ludovik i u potpunosti učiniti i učiniti to Ugarsko-Hrvatsko kraljestvo ponovno jednim od najmoćnijih kraljestava srednjovjekovne Europe. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.